Man vont d'or popcorn e ou zo tu benak Ya, beso vous taille din dan an dar. Neus ke, tra din dan an dar. Zurout Der bout boutaia jo kouskoude Deus de welet ma teus sel, neus me bleu keunit. unit. Goude respete Pro Neus de ul ken. Ka ki Man vont d'ober popcorn eo ou zo en un tu benak Ya, beso vout din dan an dar. Neus ke, neus tra din dan an dar. Der oa boutaia a jo koulskoude. Deus da welet ma teus ran. Sel, neus ke me bleu ke unit. Gouda respet Peta Neus ke de olken. Kor ki